ऐं ज़मीन में तूं आकड़ करे न घुम छो त तूं न की ज़मीन खे चीरे सघंदे ऐं न की डेघ में जबल जी चोटीअ खे पहुची सघंदे